На супынцы таксі каля вакзала адзін шафёр уветліва запрасіў Яраша: « Калі ласка доктар, у маю машыну. У дятлаўскае лясніцтва. Ведаеце? Ведаю, Наш брат усё мусіць ведаць. Волга рванула з месца. Яраш па інерцы адкінуўся на спінку і гэтак застыў мільгалі вулічныя ліхтары, вітрыны, сігналы сустрэчных машын. Ён заплюшчыў вочы, але не адчуў асалоды адпачынку. Дзень скончаны, незвычайны дзень. Яраш жыў уражаннямі ад сустрэчы з чалавекам, якога 18 год лічыў мёртвым. Вось сюжэт для кірылы. Ён хацеў надаць думкам іншы кірунак, абстрагавацца і супакоіцца, але дарэмна. Супакоіцца не так проста. Зося прапрас... Зося попрасила, каб ён аперыраваў яе і не сказала, як многія іншыя, лепш памерці, чым так пакутаваць. Не, Яна верыць, што ён здолее ўратаваць яе. Калі тая аперацыя праз месяц і ці можна яе ўвогуле аперыраваць, гэта яшчэ пакажуць даследаванні. А ён ужо хвалюецца, хвалюецца бадай мацней, чым перад сваёй першай самастойнай аперацыяй. Уяўляе яе сэрца бачыць, як на макеце, звужэнне левой перад сардэчна-страўнікавай шчыліны недастатковасць клапана. Мозг пачынае напружана працаваць, ідзе аперацыя гэтая ўжо. Ён уважліва і прыдзірліва прасочвае ўвесь ход яе ад падрыхтоўкі хворай да раскрывае грудзі, бярэ сэрца, Вось яно, Машына рэзка спынілася, і я раз расплюшчыў вочы. Стаялі перад закрытым шлагбаумом каля чыгуначнага пераезду на ўскраіне горада. Всяго праехалі, здзівіўся ён. Прайшло некалькі хвілін, а ён траханне скончыў такую аперацыю, на якую патрэбны гадзіны. Задрамалі Антон Кузьміч, спытаў шафёр дзесьці збоку пыхкаў паравоз, затрубіў уражок стрэлачнік. Я рэж заглянуў шафёру ў твар, асветлены слабым водблескам прыборам і чырвоным ліхтаром шлагбаума. Не, гэтае чалавека ён не лячыў. Памяць у яго на твары добрая. Шафёр, зразумеўшы, што доктар хочу пазнаць яго растлумачыў: « Вы ўратавалі майго сына, Антон Кузьміч на ўсё жыццё вам удзячны. Маці штодня ўспамінае, хаця б ты кажа, павазіў доктара. Скажыце, я кожны дзень буду вазіць вас. Хабар <laughs> усміхнуўся яраш. які хабар, доктор, пакрыўдзіўся шафёр. Хабар даюць за цёмныя дзялы. А тут жыццё сына. Прайшоў нядоўгі таварны састаў, старэнькі паравоз сыпануў начное неба жменю іскраў, але яны не сталі зоркамі. Упалі назад на зямлю і патухлі. Павольна падымаўся шлагбаум. У нейкі міг замест чырвона ліхтара загарэўся зялёны, Ярашша заўсёды здзіўляла гэтая нехітрая механіка. Машына кінула на пераезд сноп кароткага святла, заблішчалі рэйкі. Гартаўнік пагрозіў пальцам. За пераездам фары выхапілі з ночы больш доўгі кавалак чорнай шашы. Я разглянуў бок і ўбачыў зоркі. Іх было мала, яны палалі над чорным лесам, які заўсёды ўначы чамусьці здаваўся, горнай градой з вяршынямі долами цяснінамі а ў дзень гэта была зусім роўная сцяна лесу за кіламетр ад дарогі там наперадзе лес адступіць Адварот ён падступіць да самай шашы і тады знікне гэтая ілюзія. Антон Кузьміч ніяк не мог растлумачыць прычыны такога зрокавага падману. Всё гэта супынка размова з шафёрам зоркі лес адцягнула думкі ад зосі. Праўда, ненадоўга, хутка ён пачаў зноў думаць пра яе, але ўжо інакш. Прыгадаў, як зноў другі раз за дзень сутыкнуўся з тамарай. Яна раптам запярэчыла супраць пераводу зосі ў тую клініку, дзе пастаянна працаваў яраш калі ён пайшоў каб растлумачыць ёй што мае сам аперыраваць хворую і таму зручней каб яна была под яго штодзённым наглядам тамара са здзекам спытала это твоё подпольное каханне антон не вытрываў і вылаяўся грубой злосна Вецкая спалохалася адразу оформила перавод калі яраш позвоніў у рэдакцыю шыковічу што мусіць затрымацца той сказаў хрен с тобой седзі калі сваіх хворых хоць тыдзень а я млею тут ад духаты і он доўга сядзеў каля сваёй хворай Зося глядзела на яго і хораша усміхалася шчасліва і збянтэжана Дзе вы былі ўвесь гэты час апошнія тры гады тут у нашым горадзе і не ведалі пра мяне ведала бачыла колькі разоў бачылі і не маглі прыйсці я маленькі чалавек антон кузьміч прыёмшчыца арцелі кравецкай на высілках да якое мае значэнне кім вы працавалі глупства сорам на падпольшчыцы дзяліць людзей на маленькіх вялікіх якая я падпольшчыца я дачка доктора савіча вочы зосі напоўніліся слязамі ну не трэба калі ласка ніякіх хваляванняў і ніякіх расказаў аб усім пагаворым пасля ён падняўся каб пайсці на Яна попрасила нясмела сарамліва посядзіце яшчэ трошки Антон Кузьміч. Хлопчык гэты Тарас жывы хлопчык Хлопчык гэты в арміі адслужыў на заводе робіць. Я шукала яго. Яна як бы вінавато прасіла прабачэння за тое, што не здолела знайсці дзіця. Пасля пасля, не хвалюйце сябе ніякімі ўспамінамі. Сёстры санітаркі хадзілі на пальчыка, гаварылі шэптам, у іх былі спалоханыя твары. Яраша абурыла гэта, але ён змаўчаў, прымусіў сябе маўчаць. Што б яны падумалі, каб ён звычайна ветлівы і далікатны з малодшым персаналам раптам накрычаў на іх. Цяпер у машыне ён падумаў, што трэба заўтра ж пра ўсё расказаць Машы і попрасіць, каб яна ўзяла шэфства над зосей, не медыцынскай чалавечае. Таксі звярнула з шашы ў лес, у святле фар дрэвы здаюцца <laughs> дэкаратыўна нежывымі, і ў той жа час, фантастычна прыгожымі. Праплываюць застылыя ствалы з нерухомым белым лісцем. Быццам на міг з'яўляюцца на свет да гістарычнай цемры і зноў знікаюць назаўсёды. Тені бягуць наперадзе, пераганяючы святло, доўгія і вузкія блізка, шырокія у далі. А з бакоў чарната, а ў гары цемра зноў не відаць зорак. Яраш надзвычай любіў начную язду по лесе. Часта прасіў шыковіча паездзіць, той не разумеў яго захапленне, я разлаваўся, які ты да д'ябла пісьменнік, калі не адчуваеш такой прыгажосці. Ты паглядзі на гэтыя сосны, які ў іх колер, а тені <laughs> с чым ты параўнаеш іх паспрабуй напісаць гэта реалістычным пензелем а памрэш не напішаш тут брат трэба нейкі асобы умоўны прыём <laughs> хірург абстракцыяніст хмыкаў шыковіч навіна дзіва дзіўнае Шафёр таксі, напэўна, хацеў знак удзячнасці давесці свайго пасажыра як мага хутчэй і імчаў па карэннях і ямах, не шкадуючы машыны. Яраш попрасіў: цішэй, калі ласка можна, можна. Шафёр адразу збавіў хуткасць. Я думаў, вы спяшаецеся. Не, я люблю паглядзець на лес. О, лясок тут добры каб таких сосен на дом что было у вашага сына пералом позваночника на бунаўніцу ведаеце няшчасны выпадак а помню шофёра ўзрадавала что доктор помніў яго сына як бы пакрыўджаны за хабар ён праз усю дарогу маўчаў это яму відаць нелёгка давалася на бо калі прорваўся, то пачаў паспешліва і многослоўна расказваць пра сына, пра сябе, пра ўсю сваю сям'ю. Я расслухаў і не чуў, глядзеў на лес і думаў. Як у святле фар выплывалі з цемры дрэвы, так і з ночы памяці, выплывалі эпізоды жыцця далёкія і блізкія з-пад поля і сённяшняга дня дадачы ён не даехаў спыніўся каля канторы лясніцтва сілком усунуў таксісту грошы і пайшоў пехатой свяцілася толькі одно акно на паддашку у шыковіча трэба адвучыць яго ад начной працы подумаў антон кузьміч пра сябра і тут жа пра жонку с пяшчотай спіць галка то добра спіцца шкада было будзіць яе калі под нагамі піснулі ўсход цыганка ён пагрозіў ім пальцам чыць потым доўга стаяў нерухома слухаючый начную цішыню. Не паднімалася рука, каб ціхенька адным пальцам пастукаць у шыбіну веранды. Ён быў упэўнены, што дзверы зачынены, але паспрабаваў асцярожна націснуць на ручку, і дзверы лёгка адчыніліся. Белая, як прывід постаць стаяла ў адным кроку ад парога, навучаны шматгадовым вопытам ярыш усё зразумеў і ў міг мабілізаваў свой спакой і вытрымку что баіся заходзіць сорамна не сказала прашипела галіна і тут жа сарвалася не заходзь у дом дзе спяць дзеці бессаромныя твае вочы у галка ён зрабіў крок ён прасіў маліў е ласкавым іменем каб яна не рабіла шуму побач людзі дзеці не платыходч не датыкойся до мяне брудны тып галю выслухай не попрасіў патрабаваў антон что мне слухаць мне ўсё сказаў чалавек ён заняты на кансультацыі до 12 ночы Не першы раз ты кансультуеш яе да позняй ночы крыва смог колькі ты выпіў маёй крыві не падыходзь але сама кінулася да яго і пачала яростно калаціць маленькімі кулачками ў магутныя грудзі паразіт я ненавіджу цябе не дакранайся до да мяне ўсё ўсё ўсё завтра завтра не зараз жа зараз забираю дзяцей і ўсё жыдзі са сваёй шлюхай але я не дам вам жыцця не дам не чакай не голяк Ён адступіў на крок і паспрабаваў засланіцца ад яе удараў портфелем, які ўсё яшчэ трымаў у руцэ, але яна выхапіла портфелі, моцна стукнула ім па галаве, па твары. Гэта яго ўзарвала. Так жонка не паводзіла сябе ўжо колькі год. Узмахам руки Антон выбіў яе портфеля самую схапіў в абдымкі, лёгка падняў, заціснуўшы руки, каб не драпалася, а каб не крычала моцна да болю. Прыпаў вуснамі да яе вуснуў. Яна білася, трапяталася як рыба, дрыгала ў паветры нагамі, намагаючыся вырвацца, Але дарэмна ён насіў яе па прасторнай верандзе, быццам закалыхваў як малую і прасціснутыя вусны шаптаў дурною, дурная, дурная. Яна сціхла, быццам самляла. Нерухомая зрабілася цяжкай, Ён адняў вусны, яна не закрычала, нават не попрасила пусці. Ён ведаў з мінулага, што найпрасцейшы хутчэйшы сродак памірыцца, это паказаць ей, што нідзе ён не растраціў сваю сілу. Магчыма, Гліна чакала гэтага. Яму стала гідна, балючай крыўдна. Прыгадалася, з якой прычыны ён затрымаўся, з якімі пачуццямі ехаў дадому і раптам такая сустрэча. Антон грубо як мяшок кінуў жонку на шырокую тахту, яны спалі тут жа на верандзе. Душеў гальштук, ён сарваў гальштукі, шыбануў цераз стол у кут. Туды ж паляцеў пінжак і капялюш. У змроку яснай ночы Гліна бачыла гэтыя рэзкія рухі і, адчуўшы на вальніцу, маўчала. Яна тонка умела адчуваць настрой мужа. Яго нерэўнасці, які яна распаліла, уяўляючы як мужа, яе мужа абдымае цалую гэтая распуслівая тамара. Гэты агонь патухаў. Яна амаль гатова было попрасіць прабачэння, але Антонавы мяккасць і адыходлівасць прывучылі яе да таго, што яна, ніколі не рабіла першага кроку да прымірэння. Акрамя таго, вельмі свежымі яшчэ былі пакуты, якія яна перажыла за тры гадзіны з таго часу, калі Кірыла прыехаў адзін і сказаў, што Антон задрыма... затрымаўся на нейкай неадкладнай кансультацыі ў трэцяй клініцы. Колькі яна патраціла сілы, каб ні словам, ні рухам не выдаць сябе перад шыковічамі як на злость Валентина Андреевна не отступала от яе увесь вечер рассказывала розныя вясёлыя здарэнні можа знарок думка что нехта чужы збоку бачыў і здагадваўся что рабілася у яе сэрцы была самой цяжкой Ужо за одно гэта сваё ўніжэнне на мае права не дараваць антону ці ва всякім разе не ісці першай на прымірэнне. Ён гучна пракаўтнуў горкі салёны камяк і амаль застагнаў бор Божа мой. Галіне стала шкада яго, такі дужы вялікі мужны, Ён застагнаў хваля пяшчоты заліла яе добрае сэрца. Каб ён наблізіўся да тахты, яна прыцягнула б яго да сябе прыласкала, але ён хадзіў па верандзе, спатыкнуўся на портфель, злосна піхнуў яго ногой. Пад яго цяжкімі крокамі новыя маснічыны не скрыпелі, гудзелі. У рамах брэнчалі шыбы. Можна было б сказаць яму не хадзі, пабудзеш дзяцей і гэта напэўна стало б крокам да прымірэння але акрамя ўсяго іншага яе распірала дурная жаночая цікаўнасць што скажа ён у апраўданне Ён нічога не сказаў яшчэ ён паўтарыў Божа мой і помаўчаўшы пачаў кідаць словы як каменні якое дзікунство уявіць цяжка пражыць чалавекам 16 год выгадаваць дзяцей не верыць яму ні на крупінку ні на залатнік бясконца лічыць пад люгам здольным на любую агіднасць бясконца падазраваць раўнаваць чорт ведае да каго зразумець ты ж не дурная жанчына. Урэшце у такой атмасферы нельга жыць. Нельга дыхаць чорт возьми. Словы гэтые абражалі галіну Адамаўну абражалі сваёй праўдай. Але так жыць нельга ды да і не жывуць яны так. Яны жывуць хораша і шчыра, ад гэтых прыступаў рэўнасці, Яна сама пакутаю сто разоў горш. Ён павінен быў зразумець гэта і рабіць так, каб не было ніякіх прычын. Ён павінен шкадаваць яе, а ён вось як лічыць, што яна атручвае яму жыццё, што яна пачвара нейкая. Галіна заплакала горка надрыўна. Вядома, я дурная. Дзікунка не даю табе жыць, ты вялікі вучоны, а я кухарка твоя служанка. Нянька твоих дзяцей за імі за тваёй шырокай спиной ды за гнілымі зубами пацыентаў я нічога не бачу. Я свету не бачу. Чым больше нагаварыла, тым больш пераконвала сябе, што яна вялікая пакутніца. І заходзячыся ад жалю курчылася ад рыданню. Ды не праўда гэта, хлусіш ты, хацелася крыкнуць ярашу. Хіба ты жывеш горш за іншых? Хіба я не стараюся зрабіць тваё жыццё прыгожым і поўным? Ты сама выдумляеш сабе пакуты. Але ён умеў стрымлівацца. Ён добра ведаў жонку яе хваробу, у якой, магчыма, больш за ўсё вінавата тая, да каго яна раўнуе. І он пераключыў сваю злосць на тамару, падумаў, як правучыць гэту разбэшчаную бабу. Спыніўся каля тахты. Плечы галіны сутаргаваў здрыгвалі. І ў яго дрогнула сэрца стала шкада жонкі сапраўды шмат у чым яна няшчасная але хіба ёсць у гэтым яго віна можа не так горача ўжо кахаў ён яе але кахаў разважліва спакойна разумна шанаваў асцерагаў ад жыццёвых нягод дамагаўся, каб была дружба і вера, Чаму ж яна не верыць яму найбліжэйшаму чалавеку, хіба не крыўдна гэта? Ён прысеў на тахту, асцярожна дакрануўся да яе пляча гарачага і прашоў к сарочкі. Галя! Яна ўсхліпнула гучней ну добра я бяру свае словы назад даруй але будь жа і ты аб'ектыўнай мы ж культурныя людзі і нам не па 20 год каб сустракаць адно аднаго кулакамі ды да і ў 20 ты прыніжаеш у першую чаргу самую сябе сваю чалавечую годнасць Мне ўжо нельга было спытаць спакойна, дзе ты затрымаўся? Я адказаў бы табе, я адказаў бы. Ён падняўся і ўсхвалявана прайшоў па верандзе, што ў мяне незвычайны дзень. Я сустрэў чалавека, які ратаваў мяне ад смерці, якога я лічыў мёртвым. Помніш, я расказваў табе, дачка доктора Савіча. Ты не ўяўляеш. Муж расказа ў першыя гады сумяснага жыцця мноства розных гісторый са сваёй дзейнасці падпольшчыка. Галіна нават у потай сумнявалася ў верагоднасці некаторых з іх. І большасць гэтых гісторый яна ўжо забылася, бо в апошнія гады Антон, рэдка вспоминаў сваё подполля. Тым больш яна забыла прозвішчы людзей, пра якіх ён расказваў, якія былі яго таварышамі по барацьбе ці ворагамі. Але незнаёмую ёй Зосю Савіч напомніла, помніла як тая ратавала антона і вось гэтая жанчына пра якую ён успамінаў асабліва цёпла з'явілась адкуль сустрэліся яны выпадкова ці яна шукала яраша Гліна дамоўна забылася на сваю крыўду на рэўнасць да тамары і іншая насцярожыла яе, повернулася на бок тварам да мужа ён зразумеў гэта так что жонка зацікавілася яшчэ больш палагадняў і пачаў расказваць падрабязна майзіс попрасіў мяне пракансультаваць хворую метральны стэнос сама хворая прасіла я прыйшоў палату і раптам хворая шэпча Віктор у маю падпольную клічку. Уяўляеш? Не, ты падумай толькі. 18 год я лічыў чалавека мёртвым і вось яна не ўсё расказала мне, але я здагадваюся, што яна перажыла. Чатыры гады, як яна ў нашым горадзе і пазбягала сустракацца. Дачка, доктора савича гэтым сказан нашмат что але чаму дачка павінна адказваць за бацьку калі нават той сапраўды быў ворагам я перавёў яе ў нашу клініку гэта заняло час яна чула пра мае аперацыі і просіць аперыраваць яе буду аперировать здаецца супраць паказанняў няма третья стадыя в по абакулеву. Галина с палёгкой вздыхнула. У яе была дзіўная рыса, выпрацаваная ўласнымі адчуваннямі лекара. Ніколі яна не раўнавала мужа да яго пацыентак. Многія з тых, каго ён лячыва перыраваў, запрашалі яго пасля ў госці, яна смела адпускала яго аднаго пацыенткі у яе вачах пераставалі быць жанчынамі небяспечнымі. А таму мужава паведамленне аб тым, што савіч цяжка хворая і ён будзе яе аперыраваць, адразу супакоіла галіну адамаўну. Да нават страціла цікавасць да падзеі, якая яўна ўсхвалявала Антона. Цяпер яна, адчувала сваю віну перад ім. Ёй хацелася хутчэй загладзіць яе. Яна ціха паклікала, перапыніўшы яго расказ: « Хадзі сюды, Антон. Ён змоўк, пастаяў хвіліну каля стала, як бы раздумваючы ісці ці не ісці, наблізіўся нерашучаму. Яна поцягнула яго за руку, посадила на тахту, припала до руки вуснами. Даруй мне, Антоша, я дурная, слабая і дурная жанчына. Яго заўсёды кранала, калі галіна вось так прасіла прабачэння. Ён губляўся як юнак перад чужой жанчынай і не ведаў, што адказваць ну нічого нічого добра я не злуюся ну, чаго не бывае ў жыцці я ведаю твою недарэчную рэўнасць ты слаўны разумны я люблю цябе я люблю цябе ён пацалаваў яе мокрую салёную шчаку вочы вусны. Яна абвяла яго шыю гарачымі рукамі і ап'яніла знаёмай цеплынёй, пахам рэчкі, водарам лугу. Чакай я раздзенуся, Антон уміг скінуў свой лёгкі касцюм і кладучыся пацалаваў жончыны калені. У галіны прыгожыя ногі, і ён любіў іх цалаваць. Пасля такой нервовай успышки примиряняй блізкасці Галина засынала адразу і спала моцна. Ярашу тую ноч не мог заснуть. Перад вачами стояла Зося, якія толькі думкі, уяўленні, не лезлі ў галаву. Урэшце ён не вытрымаў, ціха падняўся, захапіўшы касцюм, выйшаў на двор. Ноч стаяла ціхая, бязросная і духмяная. Адспявалі ўжо салаўі, не прачнуліся яшчэ раннія птушкі. Мло гадзіны дзве. Лес навокал здаваўся высачэзнай, крапасной сцяной, якая абкружала гэты маленькі свет з адзіным домом, у верхнім акне якога гарэла святло. З гэтай крэпасці вялі ў прастор толькі адны вароты на луг, пра свет паміж дубамі і вольхамі, што раслі уздоўж ручая. Але сёння і гэтыя вароты былі зачынены. Над лугам неба цёмнае, Яно злілося з зямлёй кустамі і дрэвамі. Адзінокія цьмяныя зоркі віселі над лесам, як далёкія сігнальныя ліхтары вялікага свету. За старыцай драў дранку дзяркач. Жалобна крыкнула нейкая птушка, Можа трапіла ў зубы драпежніку, Недзе далёка, загукала сава. Ярашу яе крык здаўся плачам дзіцяці, якое заблудзілася ў начным лесе. Ён таксама адчуў адзіноту і смутак. Захацелася да святла, да людзей, у вялікі свет, Прымірэнне з жонкай раней заўсёды прыносіла радасць і заспакаенне ад сённяшняга прымірэнням застаўся на душым непрыемны асадак. Яна робіць трагедыю з таго, што ён затрымаўся на нейкія дзве-тры гадзіны. Ну і што смешна. Калі жыве яшчэ ў памяці, вялікая трагедыя войны. Калі трагічны лёс асобных людзей, што пачаўся тады продолжаецца сёння. Праз два-тры тыдні ён ускрые грудную клетку. Давяраться да сэрца жанчыны спакутаванай і мужнай, па-сапраўднаму мужнай, хто ведае чым скончыцца гэта аперацыя Яраш адышоў на колькі крокаў ад дома і ўбачыў в акне схіленую галаву шыковіча Кірыла пісаў Яраш падняў гнілушку што свяцілася под нагамі і кінуў у акно Шкович высунуўся і пагрозіў кулаком прошипеў вар'ят спалохаў хотим погуляем доктор ты гуляешь у две гадзіны прогресс иду да яблло фельетон уміг спусціўшыся з куратніка як ён называў мансарду на зямлю кирилла гаварыў пра сваю працу які фельетоніст я лірык мне заўсёды не па сабе калі я раблю чалавеку непрыемнасць калі нават я і упэўнены што чалавек гэты дрэнь один стары дурань кінуў старую жонку і сышоўся з маладой я гаварыў со старой крыклівая грубая баба але і маладая дрэнь чакай а ты не будешь чытаць мне мораль что карысна рано ложиться і рано ўставать не есці мяса і не піць гарэлкі Да не бойся. Ты прасіў мяне падрабязна расказаць табе пра падполле. Маю жаданне расказаць сёе тое. О, гэта размова, Але што гэта цябе прорвала? двух слоў не выцягнеш, то раптам сярод ночы толькі не перапыняй сваімі дурацкімі рэплікамі. Всё? Маўчу, як рыба.